Ai kishte fillu me i komentu ajetet dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me mendjen e vet. Omer ibn Khattabi ndëgjon për Sabigin. Dhe thot o Allah mos ma merr shpirtin pa më taku me Sabigin. Pastaj Allahu xhelle ve ala e mundson para vdekjes Omer ibn Khattabi takohet me Sabigin. Dhe me me takimin e parë që e ban Omer ibn Khattabi me Sabigin, merr nallën e vet. Merr nallën e vet. dhe e rreh para muslimanëve në obor para muslimanëve në obor derisa e gjakos mirë Sabigin Omeri biri i Khatabit hoxha ma i madh hoxha ma i madh që ka ekzistuar te muslimanët ka qenë Omer ibn Khattabi i cili ka ditë me zgjedh këtë problem jo sikur sot shumë prej hoxhallarëve dhe shumë prej neve që mundohemi me dialog me disa njerëz mi mi qëru hesapet dhe mi mi pastru disa sende po në kohën kur kanë pas pushtet muslimanët Kështu paska ba Omer ibn Khattabi, ta pastron fitnën e muslimanëve. E ka kuptuar shumë mirë Omer ibn Khattabi ajetin e Allahut. Wal fitnatu ashaddu min al-qatl. Fitnja është më e keqe se vrasja. Që ky Sabigi, që mos vjen koha të ban ushtarë të vet, sikur t'i bën Musejleme Kedhabi. Që ky Sabigi, që mos vjen koha edhe Sabiga të tjerë dhe Musejleme të tjerë, të bëjnë ushtarë dhe pastaj të kenë muslimanët Trimat për me dhanë, gjak për me dhanë, njerëz për me dhanë, sakrifica për me dhanë, me qindra mija me shkue, shehida e kështu me radhë, Omer ibn Khattabi ma mirë ja ja çan kryen, ja gjakos kryen vet, me nallën e vet, këtij personi, ngase Omeri, biri i Khattabit ka qenë dera e fitnes. E kur është pyt Hudhejfe ibn Yamani, për hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kjo derë A do të çelet, apo do thyhet? Ta thejnë njerëzit. E kanë vra Omerin birin e Khatabit. Radhiyallahu anh e merr nallën e vet dhe ja then kokën. Ja gjakos kokën. Gjak. Pastaj ndalet Sabigi nga komentimi i sendeve dhe nga shpikja e sendeve, nga bidatet e akidës, ndalet Sabigi. Dhe pas vdekjes së Omer ibn Khatabit në Basra ka jetu vllezër. Në Basrën e Hasanit, radhiyallahu anh, ka jetuar në këtë vend, ka jetuar ku ka pas fitnë shumë Një person i cili s'u ngarroi për interes, ngarroi njeri i mirë, Omer ibn Khattabi, vallahi nuk foli. As pas vdekjes nuk ka folë.